NXS Podcast. Dobar dan i dobrodošli dragi slušalci ponovo na talas NXS Web Radio podcasta u još jednu interesantnu, nadamo se, emisiju serijala 1 na 1 gdje pričamo o psihologiji zdravom životu i naravno svemu što je vezano za tu temu. Danas smo izabrali jednu interesantnu temu ko, o kojoj se ne priča baš toliko puno zadnjih meseci, a to je pozitivan uticaj ljub, kućnih ljubimaca na zdravlje ljudi. Da ne dužimo puno, krećemo odmah. Iako su istraživanja o lekovitom uticaju životinja na čoveka počela da se rade tek 80. godina prošlog veka, terapija uz pomoć životinja datira iz 18. veka kada je terapijsko jahanje, odnosno hipoterapija, korišćeno za popravljanje držanja tela, održavanje ravnoteže, poboljšanje koordinacije i lečenje problema sa zglobovima. Uz sve te fizičke blagodeti primećeno je da hipoterapija utiče i na to da se ljudi osjećaju vrednim, sposobnijim, jer su pacijenti u sedlu bili oslobođeni takozvanih okova, odnosno štapova i drugih e, terapeutskih pomagala i danas se konji također koriste kao dodatak psihoterapiji kako bi pomogli pacijentima da povećaju snagu ega, samopouzdanje, snalaženje u društvu i mnoge druge stvari. Brojni ljudi širom sveta imaju kućne ljubimce. Istraživanja o odnosu ljudi i životinja i naravno mogućim pozitivnim utjecajima tog odnosa su novijeg datuma. Na primjer, studije su utvrdile jaku umnu i emocionalnu povezanost ljudi i pasa. Ispitani vlasnici životinja većinom su ocijenili da im ljubimci poboljšavaju kvalitet života i smanjuju napetost među ukućanima. U istraživanju bliskosti vlasnika i njihovih pasa otkriveno je da su ljudi emocionalno bliski sa psima koliko i sa najbližim članovima porodice, a čak trećina vlasnika smatra da je bliža psu nego bilo kom članu familije. Utvrđeno je i pozitivan utjecaj ljubimaca na fizičko i duševno zdravlje svih ljudi i naravno dece. Prvo istraživanje urađeno je 1980. godine. Tom prilikom su uporedili stopu preživljavanja ljudi koji imaju ljubimce i naravno ljudi koji nemaju nakon srčanog udara. Glavni zaključak je bio da vlasnici ljubimaca žive znatno duže, nezavisno od toga koliko su fizički bili aktivni. Utvrđeno je također da postoji veza između posjedovanja životinja i boljeg zdravlja srca i krvnih sudova. Najveće istraživanje koje je obavljeno 1992. godine obuhvatilo je više od 5000 ljudi širom sveta, a pokazalo je na primjer da muškarci koji su vlasnici ljubimaca imaju znatno niži krvni pritisak, kolesterol i trigliceride od e, muškaraca koji naravno nemaju kućnog ljubimca. Isto istraživanje pokazalo je da su žene starije od 40 godina koje su imale ljubimce imale također niži pritisak e, triglicerida trigliceride i holesterol u poređenju sa ženama koje nemaju kućne ljubimce. Stručnjaci koji rade sa decom su također naglasili e, izuzetno pozitivan utjecaj kućnih ljubimaca na razvoj dece. Što se tiče starijih osoba, pokazalo se da starije osobe koje žive sa ljubimcima znatno manje imaju potrebu za odlaskom kod lekara. Životinje postiču na stalnu aktivnost u kući i naravno van kuće, a vlasnici pasa, na primjer, su znatno aktivniji od ostalih, a samim tim i vitalni. Budući da životinje imaju stalnu potrebu za pažnjom i igranjem, time pomažu i nama da zadržimo rasigrani duh život sa ljubimcima doprinosi smanjenju stresa i depresivnosti, zbog čega utiče na brže ozdravljenje posle teških operacija ili bolesti. Nije reč ni o kakvom placebo efektu, nego o stvarnoj činjenici da su životinje najbolji pomagači pri izlječenju. E sad, kako bi mogli da podelimo pozitivan uticaj životinja? Pod jedan. Ljubimci ubrzavaju oporavak. Igranje sa životinjama pomaže vlasniku da se lakše oporavi nakon teških operacija ili bolesti. Po dva. Briga o životinje leči tugu. Privikavanje na gubitak voljenog člana porodice manje bolno za vlasnike kućnih ljubimaca, posebno decu. Ona utehu pronalaze u brizi o psu, mački ili nekoj drugoj životinji. Po tri. Smanjuju rizik od alergije. Deca koja su u kontaktu sa ljubimcima prvi godina života ređe imaju probleme sa alergijama i astmom, dok se autistični mališani lakše uklapaju u društvo. Po četiri. Vlasnici pasa su u dobroj kondiciji. Ljudi koji imaju kućne ljubimce, pogotovo pse, lakše podnose stres i brinući o ljubimcu žive znatno aktivnije i zdravije. Pod pet. Igranje zbližava članove porodice. Igranje sa ljubimcem doprinosi boljim porodičnim odnosima, što je potvrdilo čak 70% ispitanika. Pod šest. Smanjuje se rizik od srčanog udara. Život sa ljubimcem smanjuje rizik od napada za 3%, što konkretno znači 30.000 spasenih života godišnje. Pod 7. Niži pritisak i bez glavobolje. Kućni ljubimci bolje deluju na krvni pritisak od lekova. Vlasnici ljubimaca znatno ređe se žale na glavobolju, lošu probavu i imaju manje problema sa nesanicom. Pod osam, Utiču na društvene veštine. Pokazalo se da su kod vlasnika životinja društvene veštine bolje razvijene u poređenju sa ljudima koji žive bez kućnih ljubimaca. Također bolje razumeju neverbalnu komunikaciju i emotivno su stabilniji. E sad, što se tiče dece, istraživanja o odnosu između kućnih ljubimaca i dece nedvosmisleno govore o pozitivnom utjecaju životinja na psihosocijalni razvoj mališana. Samopouzdanje dece koje odrastaju u porodicama koje imaju ljubimca je veće, jer budući da životinja traži bezuslovnu ljubav i zahteva stalnu pažnju i brigu, kod deteta se razvija osjećaj odgovornosti. Ljubimci deci ulivaju osjećaj poverenja, sigurnosti, smisao za nezavisnost, inicijativu, želju za istraživanjem okoline naravno, strpljenje, samokontrolu i marljivost. A također je utvrđeno da deca sa ljubimcima postižu bolji uspeh u školi i beleže bolje ocene na testovima sa osjećajnosti, samopoštovanja, samopoznaje nego mališani bez ljubimaca. šta bi mogli da istaknemo kao zaključak ove naše današnje emisije? Odnos između ljubimaca i čoveka ne zahteva isti napor kao odnos između ljudi, ali oni nas svakodnevno nagrađuju bezuslovnom ljubavlju i zahvalnošću. Istraživanja su pokazala da čak 91% ispitanika svoje ljubimce smatra članovima porodice, jer osjećaju da su im toliko bliski i da bi im kuća bez njih bila pusta odnos sa kućnim ljubimcima budi ono najlepše u nama. Brigu, ljubav i pažnju. Nadam se da vam je ova emisija pomogla ukoliko ste se dvoumili da li da uzmete kućnog ljubimca ili ne. Ili je potvrdila u slučaju da već imate ljubimca naravno ono što vi već znate. To bi ujedno bilo sve u ovoj našoj pa relativno kratkoj emisiji koju smo pripremili za vas ovog puta. Hvala naravno što ste bili sa nama i u ovoj emisiji. Moje ime je Nenad i do neke sljedeće emisije ostanite uz NXS Web Radio podcast. Veliki pozdrav i čao. NXS podcast.